հարգելի ռադիոլսողներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր մայիսի 18-ն է, օրը ուրբաթ։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մեր ծրագրում Խճանկար Էջն այսօր ձեզ կներկայանա անսովոր հանգարաների մասին տեղեկատվությամբ։ Այս օրերին դպրոցների շրջանավարտների համար ամենաարդիական խնդիրը մասնագիտական կողմնորոշումն է։ Մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Ինչպես միշտ այս ուրբաթ էլ քնար Բաբայանը ձեզ կտեղեկացնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխությունների ու նորությունների մասին։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից, ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում մայիսի 18-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանա կորացույցից։ Շարունակում ենք եթերը, առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Հաշված օրեր են մնացել դպրոցական վերջին զանգին։ Հիմնական եւ ավագ դպրոցների շրջանավարտների համար ամենաարդիական խնդիրն այս օրերին մասնագիտական կողմնորոշումն է։ Վերջին տարիներին ելնելով աշխատաշուկայի պահանջներից համապատասխան կառույցների ու կրթական հաստատությունների անձնակազմերի կողմից հանրակրթական դպրոցների մասնավորապես հիմնական օղակի աշակերտների հետ լուրջ աշխատանքներ են տարվում մասնագիտական կողմնորոշման համար։ Ստեփանակերտի համար 2 դպրոցի տնօրեն Լաուրա Մարտիրոսյանի խոսքով ուսումնական տարվա ամբողջ ընթացքում շրջանավարտների մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշման աշխատանքները հետևողական ու առավել քան գործնական բնույթ են կրել։ Ընդհանրապես հաշվի առնելով մեր աշխատանքային շուկայի պահանջները եւ նաեւ նրանից ելնելով, որ բարձրագույն կրթություն ստացած մենք երիտասարդներ ունենք, որոնք ինչ թաքցրած նույնիսկ աշխատանքի տեղ չունեն, աշխատանքի զբաղվածության խնդիր ունենք։ Ընդհանրապես մեր երկրում, որ կարելի է համարել պետական ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, սոցիալական ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, Այո, մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը այսօր կարելի է ասել ամենից օրակարգային, ամենից հրատապ խնդիրներից մեկն է դպրոցներում, հաստատություններում, առավել ևս հիմնական դպրոցներում։ Մասնագիտական կողմնորոշումը ամենակարևոր ուսումնադաստիարակչական կրթադաստիարակչական խնդիրներից մեկն է այսօր համարվում բոլոր դպրոցներում։ Ուսումնական տարվա ընթացքում մենք բավականին մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այդ հարցին։ Մասնագիտական կողմնորոշման աջակցությունների գծով փոխտնօրենի կողմից, ասեն դասղեկների կողմից, առավել ևս 7-ից 9 դասային դասղեկների կողմից։ Դասղեկի ժամերին հիմնականում, ինչու՞ չէ նաև առանձին պարապմունքների ժամերին, ինչու՞ չէ նաև առանձին հատուկ ժամեր տրամադրելով աշխատում ենք նպատակային գործունեություն ծավալել այդ ուղությամբ եւ քարոզչության միջոցներով, պաստառներով, նկարներով, ինչու՞ չէ, ֆիլմերով, ընդհանրապես մասնագիտություններին վերաբերող եւ այն նպատակը հետապնդելով, որ վերջապես մեր աշխատանքային շուկայում պակասում են լավ մասնագետները, վարպետ մասնագետները եւ մեր ժողովրդական տնտեսությունը, այսպես ասած, կյանքի զարգացումը, կյանքի պահանջները, կյանքի թելադրանքը հենց իր մեջ բավականին մեծ պահանջ է ներառում լավ մասնակիցներ ունենալը։ Բացի կոնկրետ դպրոցի կողմից կատարվող աշխատանքներից, գերատեսչությունը եւս իր համապատասխան մոտեցումներն է ցույց տալիս, իր ուղղություններն է ներկայացնում այդ առումով եւ բոլորին վերջերս որպես ասվածի վարվը կան 9-րդ դասանի շուրջ 81 շրջանավարտների, որպես համակարգված բալանային միջոցառում կազմակերպած ձևով ժամանեցին Շուշի Եզնիկ Մոսյան արհեստի արհեստագործական ուսումնարան, Ստեփանակերտի Իվանյանի անվան ռազմական ուսումնարան եւ դաստիարակները, պատասխանատուները, կրթության պատասխանատուները բոլորս մեր աշխատանքի մեջ ներառել նաեւ այն ուղությունը, որ անպայման կարողանանք երեխաների մեջ տանել համապատասխան աշխատանք, համապատասխան քարոզչություն, ճարտադիր է, որ բոլորը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ավարտեն, այսօր հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ մեզ ավելի քան անհրաժեշտ են մեր տնտեսությանը, մեր երկրին, մեր զարգացող երկրին վարպետ մասնակիցներ։ Նմանատիպ աշխատանքներ կատարվում են։ Այցելուներ են եկել Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի ներկայացուցիչների կողմից, ովքեր եկել են, իրենց կողմից էլ համապատասխան խարոշչական աշխատանք է տարվել աշակերտների հետ, մասնագիտական կողմնորոշում, ճիշտ կողմնորոշում ձևավորելու նպատակով։ Արդյունքներ տվեցին։ Արդյունքներ կային, օրինակ Եզնիկ Մոզյանի հեստագործարանից երեխաները շատ տպավորված եկան։ Մենք բավականին լավ, այսպես ասած, խրախուսելու աստիճանի լավ օրինակ ունենք, օրինակ Իվանյանի ռազմական վարժարան նախորդ տարվա մեր աշակերտներից անգամ մի քանի տղաներից բացի 2-3 աղջիկ էլ ռազմական վարժարանում սկսեցին շարունակել իրենց ուսումը։ Ունենք երեխաներ, որ հակումներ ունեն քոլեջներ գնալու համար։ Եթե մի 2-3, գուցե ասեմ 4 տարիներ առաջ ավելի քան հակվածությունը դեպի ավագ դպրոցներն էր, այսօր կարելի է ասել, արդեն երեխաները կողմնորոշում են դեպի արհեստներ, դեպի արհեստագործական ուսումնարաններ, դրական տեղաշարժը նկատվում է։ Թերևս մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացի կազմակերպման կարևորությամբ ու անհրաժեշտությամբ էր պայմանավորված դպրոցներում նախկին դաստիարակչական աշխատանքների գծով փոխտնօրենի պաշտոնի վերանվանումը մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալի։ Ստեփանակերտի համար երկու դպրոցում այդ գծով փոխտնօրենը Կարինե Աբ รา համյանն է, ով ներկայացրեց այն աշխատանքները, որոնք ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացվել են աշակերտների մոտ պահանջված մասնագիտությունների նկատմամբ հետաքրքրություն եւ ինչու՞ չէ նաեւ սեր ձևավորելու mod. Աշխատանքների հիմնական ճյուղերից մեկն է մասնագիտական կողմնորոշումը երեխաների եւ մենք համապատասխան աշխատանքները տանում ենք։ Ունեմ նաեւ խմբակային պարապմունք 8-րդ եւ 9-րդ դասարանցիների համար, որտեղ մենք ուսումնասիրում ենք մասնագիտությունները, երեխաներին տալիս ենք համապատասխան ճիշտ ուղղություն։ Իհարկե մենք ներկայացնում ենք, չենք պարտադրում եւ երեխաները արդեն հետեւությունը կատարում են, իրենց ցանկությունները հայտնում են, քննարկում ենք մասնագիտությունների դրական եւ բացասական կողմերն ենք վերհանում, համեմատում բոլոր այն հանգամանքները, որոնք կյանքի հետ են կապվում եւ աշակերտը պետք է հետեւություն անի, ուսումնասիրի, որ เป զի իր կյանքի հետ համադրի այդ մասնագիտությունը, որը ինքը ուզում է։ Օրինակ ձեր ուսումնասիրության արդյունքում ամենաշատը որ արեստով են հետաքրքրվում, կա այդպիսի նախընտրելի արեստ։ Աղջիկների կողմից օրինակ վարսահարդարությունն է հետաքրքրություն առաջացնում, տղաների մեքենաշինության ուղությամբ։ Մասնագիտական կողմնորոշումը դեռևս դպրոցում առավել քան տեսանելի հնարավորություն է ընտրելու աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագիտություն, աշխատանք գտնելու մեծ հավանականությամբ։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Thank you կամեցավ երան գնացինք այս սուտ աստան որից բաներ իմացանք Շարունակում ենք եթերը տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Այս տարի Հայաստանում թանգարաների գիշերն անցկացվում է արդեն 15-րդ անգամ, Արցախում կնշվի 6-րդ անգամ։ Միջոցառումն անցկացվում է մայիսի 18-ին նշվող թանգարաների միջազգային օրվան ամենամոտ շաբաթ օրը Եվրախորհրդի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ ԻԿՕՄ-ի հովանավորությամբ։ Թանգարաների միջազգային օրը նշվում է 1977 թվականից, յուրաքանչյուր տարի մայիսի 18-ին համախմբելով ավելի քան 30 000 թանգարաններ աշխարի տարբեր երկրներից։ Երկու օրերն էլ մեր հանրության սիր նվիրված տոներից են, որի վառ վկայությունը տարեստարի ավելացող մասնակից թանգարանների եւ բազմահազար այցելուների թիվն է։ Այս տարի միջոցառմանը միացել են Հայաստանի եւ Արցախի 116 թանգարաններ։ 2018 թվականին Իկոմի կողմից ընտրված թանգարանների միջազգային օրվա խորագիրն է գերհաղորդակցվող թանգարաններ, նոր մոտեցումներ, նոր հանդրույթներ։ Միաժամանակ երկօրյա միջոցառումների ծրագրում անդրադարձ կլինի նաև Հայաստանի Հանրապետության 100 ամյակին։ Կազմակերպվելիք միջոցառումները եւս մեկ անգամ կնպաստեն հայրենի մշակույթի եւ հայոց պատմության հերոսական էջերի հանրահարճակմանը, ամրապնդելով մշակութային արժեքների պահպանության, տարածման, սերունդներին դրանց հաղորդ խորհրդակից դարձնելու եւ հասարակության տարբեր տարիքային խմբերի ներգրավվածությունը միջոցառումների շուրջ ապահովելու մեր նպատակին։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի մայիսի 16-ից 20-ն անցկացվում է ռուսական ֆիլմերի Շաբաթ Հայաստանում ծրագիրը։ Միջոցառման ընթացքում Երևան եւ Գյումրի քաղաքներում կցուցադրվեն ժամանակակից Ռուսաստանի կյանքը ներկայացնող, ինչպես նաեւ պատմական թեմաներով ռուսական տարբեր ժանրերի գեղարվեստական եւ վավերագրական նոր կինոնկարներ։ Ֆիլմերը կներկայացնեն հեղինակները, կինոդիտումներից հետո տեղի կունենա քննարկումներ հանդիսատեսի հետ։ Գառնիի պատմաճարտարապետական համալիրի տաճարին հարակից բաց հարթակում կցուցադրվի Բոլշոյ ֆիլմը։ Այն կներկայացնեն ֆիլմի ռեժիսոր Վալերի Տոդորովսկին եւ գլխավոր դերակատար Աննա Իսաևան։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության, Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարարության, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության, Երևանում Ռուսաստանի գիտության եւ մշակույթի կենտրոնի Շարմ Հոլդինգ ընկերության, Անդիր Իրանովա կինո ընկերության, Rosgos Strach ընկերության, Մոսկվա կինոթատրոնի, Grand Hotel Երևան հյուրանոցի աջակցությամբ։ Մուտքն ազատ է։ Ծիրանափող մշակութային երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը եւ Գյումրու ժողգործիքների պետական նվագախումբը Շիրակի մարզի Գյումրի, Ամասիա եւ Մարմաշեն համայնքներում մայիսի 14-ից 16-ն իրականացրել է մայիսյան հերոսամարտերի արտացոլումը մշակույթում խորագրով ծրագիրը, որը նպատակ ունի ողջշնչելու Շիրակի մարզի 3 համայնքների հայ պատանիներին ու երիտասարդներին ծանոթացնելու հայ ժողովրդի հերոսական անցյալին։ Ծրագիրը համերգ դասախոսության ձևաչ չափով էր։ Մշակութաբանափորձագետի կողմից նախապես հավաքագրվել է տեղեկատվություն մայիսյան մարտերի հերոսների, ինչպես նաև մշակույթում հերոսամարտերի արտացոլման մասին։ Գյումրու ժողգործիկների պետական նվագախմբի կողմից էլ մշակվել է համերգային ծրագիր, որի հիմքում ընկած է հավաքագրված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև մայիսյան հերոսամարտերի հետ կապված ազգային հայրենասիրական երգեր։ Amazon ընկերությունն Aragorn թակավորին մատանիների տիրակալը սերիալի առաջին եթերաշրջանի գլխավոր հերոս է ընտրել։ Այս մասին հայտնում է ֆիլմ պորտալը հղում անելով իր աղբյուրին։ Աղբյուրի տվյալների համաձայն սերիալի առաջին եթերաշրջանի սյուժեն կենտրոնացած կլինի Aragorn-ի վաղ տարիների վրա։ Նշվում է, որ Amazon-ը դեռ չի հաստատել կամ մեկնաբանել այս պնդումը։ Ինչպես արդեն հայտնել է Third Cat AM-ը, ամերիկյան Amazon ծառայության սերիալը որը կնկարահանվի անգլիացի գրող Ջոն Ռոնալդ Ռուել Թոլքիենի Մատանիների տիրակալը վեպի հիման վրա կդառնա ամենաթանկարժեքը հերոստատեսության պատմության մեջ։ Իսլանդիայի 17000 բնակիչ կոչ է արել պետական RUV հերոստանգերությանը չմասնակցել Եվրատեսիլ 2019 մրցույթին, որն անցեկացվելու Իսրայելում։ Այդ մասին հայտնում է RIA Novosti։ Բացատրվում է, որ պատճառը Գազայի հատվածում ցուցարարների ուղությամբ իսրայելցի զինվորականների կրակ բացելն է։ RUV հերոստանգերության ղեկավարությունը հայտնել է, որ ոչ մի որոշում դեռ չկա, բայց Իսրայելի հետ կապված իրավիճակը կարող է ազդել որոշման կայացման վրա։ Հիշեցնենք, որ Գազայի հատվածում բողոքի ցույցեր են սկսվել երկու շաբթի Թել Ավիվից Երուսաղեմ ԱՄՆ դեսպանատան տեղափոխման պատճառով։ Իսրայելցի զինվորականները կրակ են բացել բողոքի ակցիաների մասնակիցների ուղությամբ։ Վերջին տվյալներով սպանվել է 61 պաղեստինցի։ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը երրորդյա սուք է հայտարարել։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Շարունակում ենք եթերը բարեկամներ։ Դուք լսեցիք Սիբիլի կատարմամբ նամակ երգը։ Այժմ լսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Օրնուրփաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Google-ը փակում է օգտատերերի տվյալների Drive անպահին պահեստը, որը Ռուսաստանում հայտնի է դիսկ անվանումով եւ սկսում է Google One անվանումով թարմացված ծառայությունը գործարկել։ Օգտատերերին կսկսեն աստիճանաբար տեղափոխել նոր պահեստ։ Ամպում տվյալների պահպանման գները կնվազեն, գրում է TechCrunch-ը։ Նոր ծառայությունում ամսական 1.99 դոլարով հնարավոր կլինի 100 գիգաբայթ տեղ ձեռք բերել, իսկ 200 գիգաբայթը 2.99 դոլարի դիմաց։ Ամպում 2 տերաբայթ տեղը կարժենա 9.99 դոլար։ Առավելություններից մեկը կլինի աջակցության ծառայության իրական աշխատակիցների հետ շփումը, ովքեր բոլոր սակագնային պլանների օգտատերերի համար ողջ օրը հասանելի կլինեն։ Անվճար տեղի քվոտան 15 գիգաբայթը կպահպանվի, կլինեն նաև տարբեր զեղչեր։ Facebook ընկերությունը դիտարկում է սեփական թվային արժույթի ստեղծման հնարավորությունը, որը թույլ կտա սոցցանցի օգտատերերին էլեկտրոնային վճարումներ իրականացնել։ Այդ մասին հայտնում է Ria Novosti։ Cheddar հերոստալիքի աղբյուրներից մեկի համաձայն ընկերության ղեկավարությունը լուրջ է տրամադրված խնդրի հարցում, որի իրագործումը հավանաբար տարիներ կպահանջի։ Աղբյուրները պնդում են, որ ընկերությունը մտադիր չէ ներդրումներ գրավել արժույթի վաճառքի միջոցով եւ փորձում է շատ չտարածել նախաձեռնության մասին տեղեկությունը իր աշխատակիցների շրջանում։ Սոցիալական ցանցը մոտ 1 տարի առաջ անցել է բլոքչեյն տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությանը, սակայն ավելի վաղ հետազոտության վրա աշխատել է մեկ աշխատակից։ Այս շաբաթ Facebook Messenger-ի փոխնախագահ Դեվիդ Մարկուսը հայտարարել է, որ կգլխավորի տեխնոլոգիաների ուսումնասիրման փոքր թիմ առանց տեղեկություն տրամադրելու որևէ ապագա նախագծերի մասին։ Հերուստալիքը այդ առնչությամբ նշում է, որ ավելի վաղ Մարկուսը գլխավորել է PayPal վճարային համակարգը եւ Bitcoin թվային արժույթի ներդրողներից մեկն է։ Thank you. Անցյալ տարվա հոկտեմբերից Google-ը YouTube TV վճարովի հեռուստատեսային ծառայությունում ձայնային կառավարման հնարավորություն է փորձարկում։ Հայտնի է դարձել, որ որոշ օգտատերերի համար նոր հնարավորությունը հասանելի է դարձել։ Հայտնում է ixbt.com-ը։ Դրա համար պետք չէ թարմացնել հավելվածը։ Google-ը ինքնուրույն է ընտրում այն օգտատերերին, ովքեր կարող են օգտվել նոր արարությունից։ Սակայն հաշվի առնելով, որ YouTube TV-ի համար ձայնային կառավարման գործառույթի տեխնիկական աջակցման էջը արդեն գործարկվել է, կարելի է ենթադրել, որ առաջիկայում նոր օգտատերերի համար հնարավորությունը հասանելի կլինի։ Ձայնային հրահանգների միջոցով դուք կարող եք կարգավորել տեսանյութի ձայնի բարձրությունը վերադառնալ նախորդ ալիքին, ըստ անվանման ցանկացած ալիք բացել եւ այլն։ WhatsApp-ն իր օգտատերերի համար նոր հնարավորություն է ավելացրել։ Դրանք վերաբերում են խմբային չաթերի մասնակիցներին, ներառյալ ադմինիստրատորներին և սովորական օգտատերերին։ Այս մասին հաղորդել է Messenger-ի ներկայացուցիչը։ Խմբի ադմինիստրատորին հնարավոր չի լինի հեռացնել սեփական համայնքներից, իսկ օգտատերերը կկարողանան անմիջապես չաթի մոդերատորին դիմել, նրան պարզապես խմբի հաղորդագրության մեջ նշելով՝ «Հաղորդում է iReactor»-ը։ ամերիկացի ինժեներները ռոբոտների համար ալգորիթմ են ստեղծել, որը նրանց թույլ է տալիս հագուստի թևքը մարդուն հագցնել առանց անհարմարություն պատճառելու։ Ալգորիթմը հետևում է այն ռեժիմին, որով թևքը ճնշում է մարդուն եւ ռոբոտի գործողությունները առավելագույնս հարմարավետ է դարձնում, հաղորդում է N+1-ը։ Վիրտուալ միջավայրում ալգորիթմի թեստավորումից հետո մասնագետները Willow Gargage PR2 ռոբոտի միջոցով այն փորձարկել են 10 կամավորների վրա։ Փորձարկումների ժամանակ ռոբոտը պետք է կանխատեսեր այն պահը, որի ժամանակ թևքի վերջին հատվածը անցնում է մարդու բռունցքի միջով, ինչպես նաև ամբողջությամբ հագցնի հագուստի թևքը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Իմ սերը քոնն է հավետ, դու ինձ մի վանիր, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ։ Այդ ողին սերը կամեր Խնդրում եմ իմ մարի Հոգիս կմարի Նրա հետ քոնն է հավետ խնդրում եմ լսիր ես ուզում եմ դրչել միշտ քեզ հետ այ ողու Շարունակում ենք եթերը եւ ինչպես խոստացել էինք խճանկարեջում ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվություն անսովոր թանգարանների մասին։ Կորպուս ճանապարհորդություն մարդու մարմնի միջով Կորպուսն ամենաանսովոր թանգարաններից մեկն է աշխարում, որը գտնվում է Նիդերլանդներում։ Թանգարանն իր ձևով հիշեցնում է նստած մարդու մարմին, որում էլ տեղակայված են հիմնական ցուցանմուշները՝ երիկամները, լյարդը, թոքերը, սիրտը, ուղեղը եւ այլն։ Ընդ որում, նրանք տեղակայված են հենց այնտեղ, որտեղ պետք է լինեն։ Այցելուներին տրված է եզակի հնարավորություն ճանապարհորդել մարդու մարմնով, հսկայական օրգաների կողքով կամ հենց նրանց միջով։ Հատուկ էկրաններին հնարավոր է տեսնել մարմնի ներքին օրգանների տարբեր process-ները՝ մարսողություն, թթվածնի մատակարարում եւ այլն։ Տուրիստական ուղևորությունն ավարտվում է վերին հարկում, հսկա մարդու գլխում։ Ստի թանգարան Առավել հետաքրքիր թանգարաններից մեկն է, որը գտնվում է գերմանական Կյուրից քաղաքում։ Եթե աշխարի այլ թանգարաններ հպարտանում էին իրենց հավաքածուների բնօրինակներով, ապա այս հաստատությունում դրանք միայն կեղծ տարբերակներն են, չնայած դժվար է նրանց կեղծ անվանել, քանի որ այդ ամենի, այսպես ասած, բնօրինակը գոյություն չունի։ Ցուցանմուշների թվում են Վան Գոգի կտրած ականջը, թրջող գորգ, ջրասույս Տիտանիկի ռադիոն օկնության կանչերի հերարձակումներով եւ թղթեմի ինքնաթիռ, որով փոքր ժամանակ խաղացել է Գերմանիայի կանցլեր Վիլի Բրանտը, իսկ թանգարանի հիմնադիրն իրենց անվանում է բարոն Մյունհաուզենի սերունդ։ Անպատասխան սիրո թանգարան Զագրեբ Այս անսովոր թանգարանում ներկայացված է ցուցանմուշների հավաքածու, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են Սիրային անհաջող հարաբերությունների հետ՝ ռոմանտիկ նամակներ, Վալենտինի սրտիկներ, կարճ հաղորդագրություններ, փափուկ խաղալիքներ, լուսանկարներ, կոտրված սրտերի մասին պատմություններ։ Գազམ་ակերպիչները համոզված են, որ թանգարանը կդառնա յուրատեսակ թերապիա բոլոր լքվածների ու դժբախտ մարդկանց համար, քանի որ ամեն մի դաժան պատմության կողքին կա նաև պատմություն, թե ինչպես է հերոսը հաղթահարել այն։ Թանգարան Սպամ Օստին Հիասքանչ թանգարան է սննդի սիրահարների համար, որը պատմում է Երշիկի մսի խճողակի մասին, որն առաջին անգամ հայտնվել է խանութների դարակներում 1930-ական թվականներին։ Շրջայցը շրջայցը թանգարանում հնարավորություն է տալիս այցելուներին իմանալ ավելին այս մթերքի մասին։ Սպամը պահածոյացված մսի ապրանքանիշ է, որն արտադրվում է ամերիկյան Hormel Foods Corporation ընկերության կողմից։ Ցուցասրահում այցելուները կարող են սեփական ձեռքերով պատրաստել պահածոներ, մասնակցել Վիկտորինայի եւ ստուգել իրենց գիտելիքներն այդ մթերքի մասին, ինչպես նաեւ այցելել վիրտուալ ռեստորան։ Անհրաժեշտ է նաեւ այցելել հուշանվերների խանութ, որտեղ կարելի է ձեռք բերել մի շարք ապրանքներ կամ հուշանվերներ կապված այս ապրանքի հետ։ Սալվադոր Դալի թանգարան Իսպանիա Ես ուզում եմ իմ թանգարանը լինի մոնոլիտ, լաբիրինթ, հսկայական, սյուրռեալիստական օբյեկտ, դա պիտի լինի բացարձակապես թատերական թանգարան։ Այստեղ այցելողները պետք է հեռանան մի զգացումով, իբր իրենք թատերական երազ են տեսնում։ Վարպետի ցանկությունն առարկայացվել է այս թանգարանի պատերում, որը գտնվում է իսպանական Ֆիգերես քաղաքում։ Այստեղ ցուցադրված են Սալվադոր Դալիի ոչ միայն նկարները, այլ նաև նրա ստեղծած քանդակները, կոլաժները եւ այլ սարքեր, որոնք ստեղծագործել են իր երևակայությունը։ Սա ոչ այնքան թանգարան է, որքան պատրանքների լաբիրինթոս։ Սալվադորե Դալիի թատրոն թանգարանի առանցքային ցուցանմուշը նկարչի կադիլակներից մեկն է, այսպես կոչված անձրևոտ տաքսին, սրահի ներսում մի քանի մոդելներով։ grave que կտանք սահմանին Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ցանոթանալ օրացույցին։ Այսօր թանգարաների միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Գուրգեն Ջանիբեկյանը, դերասան, Ֆրենկ Կապրան, ամերիկացի ռեժիսոր, Նորա Ադամյանը, արձակագիր, թարգմանչուհի, Հովանես Պողոս II հռոմի պապ։ Ռիկարդո Կարվալյուն, պորտուգալացի ֆուտբոլիստ, Ֆերնանդո Պոչեկոն, իսպանացի ֆուտբոլիստ, դարպաստապահ։ Սերեմ տվել որ սեր առնեմ ես քեզանից Բայց դու արդեն շատ հեռու ես ինձանից Աչքերիդ մեջ փնտրելով ես թախից Ամպերի մեջ եմ ես փնտրում իմ արևին Սերեմ տվել որ սեր առնեմ ես քեզանից Բայց դու արդեն շատ հեռու ես ինձանից աչքերիդ մեջ փնտրելով ես նախից ամպերի մեջ եմ ես փնտրում իմ արևի ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի ես առանց քեզ ինչպես սաղիկն առանց ջրի կես Կապրեմ առանց աներվի ես առանց կես Մենակ մնամ երևի ես առանց կես Ինչպես թրջումն առանց թեմի ես եկել եմ քեզ ասեմ իմ սիրելիս որ իմ հոգին դեռ ծխրում է ուլալիս ճոփես մենակ քայլվեմ ծխրալից ամպերի մեջ ես վնդրում իմ արևի հիմա եկել եմ քեզ ասեմ իմ սիրելիս որ իմ հոգին դեռ ծխրում է ուլալիս ճամփես մենակ քայլում եմ տխրալինուց ամպիրի մեջ եմ ես փնտրում Այսօր այսքանը խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։